Lucos cae aix. Lucos theasamenos aiga epitinos crem noodus antru nemomenen, e peidee uc e dunato autes aficestai, cato otero para einei autei catabenai, me cae pesei lathusa, legon hos ameinon ho para autoe leimo epeikai hepoa sfodra e wantes hedi apecrinato prosauton alukeme epinomen kaleis autos de trofeis aporeis houto kaiton anthropon hoika kurgoi hotan para tois eidosi ponere wantai anoi toiton technas maton ghinontai